боби шашум исо суханонашро давом дода гуфт зинҳор корҳои худофармударо намоишкорона дар пеши назари халқ накунед вагарна аз падари осмониятон мукофот намегиред яъне вақте ки садақа медиҳед ба монанди одамони дурӯя ба ҳама овоза накунед آنها در عبادت خانه ها و در سری کوچه ها صدقه دادنشان را اعلان می نمایند تا که مردم آنها را تعریف کنند. براستی به شما می گویم آنها اللکه مکافات خود را گرفتند. اما هنگامی که شما صدقه می دهید بگذار دست راستتان از کار دست چپتان آگاه نشود تا که صدقه شما پنهان ماند. آنگاه پدر شما که چیزهای پنهانی را میبیند به شما مکافات میدهد. وقتی که دعا میکنید به آدمان درویه مانند نشوید. آنها در عبادت خانه و چاره ها استاده دعا خواندن را دوست میدارند تا که همه آنها را بینند. براستی به شما میگویم آنها علکه مکافات خود را گرفتند. اما هنگامی که شما دعا میخوانید به خانه اتان در آمده در را پوشید، و به پدرتان که نانمایان است دعا کنید. آنگاه پدری شما که چیزهای پنهانی را می بیند و شما مکافات می دهد. در وقت دعا خانی نیز مثل غیر یهودیان رفتار نکنید. آنها در دعا بسیار گپهای بیهوده می گویند چون فکر می کنند که اگر دور و دراز گپ زنند دعایشان شنیده می شود. به مانند آنها دعا نکنید зеро падаратон ҳанӯз пеш аз пурсиданатон медонад ки ба шумо чӣ лозим аст пас шумо ин тавр бояд дуо кунед эй падари мо ки дар осмон ҳастӣ шаъну шараф бод ба номи муқаддаси ту бигузор подшоҳии ту барқарор гардад ва хости ту ки дар осмон иҷро мешавад дар замин низ иҷро шавад ба мо ризқу рӯзии имрӯзаамонро деҳ ва корҳои нодурусти моро бубахш чӣ тавре ки мо низ онҳоеро мебахшем ки бо мо нодуруст рафтор мекунанд моро ба озмоиш дучор накун балки аз дасти шахси бад халос намо инак агар шумо одамонеро ки дар ҳаққи шумо рафтори нодуруст мекунанд бубахшед падари осмониятон ҳам корҳои нодурусти шуморо хоҳад бахшид вале агар шумо дигаронро набахшед падари шумо ҳам корҳои нодурустатонро нахоҳад бахшид боз вақте ки рӯза мегиред ба одамони дурӯя монанд шуда чеҳраи рӯятонро ғамзада вонамуд накунед чунки дурӯяҳо намуди зоҳириашонро беэътибор мемонанд то дигарон бинанд ки онҳо рӯза гирифтаанд ба ростӣ ба шумо мегӯям ки онҳо аллакай мукофоти худро гирифтаанд лекин вақте ки шумо рӯза мегиред дасту рӯятонро шуста мӯйҳоятонро шона кунед то ба ғайр аз падаратон ки нонамоён аст дигар ҳеҷ кас рӯза гирифтани шуморо нафаҳмад он гоҳ падари шумо ки чизҳои пинҳониро мебинад ба шумо мукофот хоҳад дод дар замин барои худ боигарӣ ҷамъ накунед ки дар ин ҷо кӯяву занг мезанад ва ғоратгарон зада даромада онро медузданд баръакс мукофоти худоро ба даст оред ки бароятон дар осмон нигоҳ дошта мешавад ана чунин боигариро на кӯяву занг мезанаду на ғоратгарон зада даромада медузданд зеро ба он ҷое ки боигарӣ доред дилатон кашол аст чашм барои бадан ҳамчун чароғ аст пас агар чашматон солим бошад тамоми баданатонро равшанӣ пур мекунад аммо агар чашматон солим набошад тамоми баданатонро торикӣ пур мекунад дар ин сурат агар равшанӣ дар даруни шумо дар асл торикӣ бошад эҳ пас он чӣ хел торикии зулмот аст ҳеҷ кас якбора ба ду хоҷа хизмат карда наметавонад чунки якеашро дӯст медораду дигарашро бад мебинад ё ба яке вафодор мемонаду дигарашро писанд намекунад шумо низ наметавонед ҳам бандаи худо бошеду ҳам бандаи пул бинобар ин ба шумо мегӯям на ташвиши зиндагиятонро кунед ки чӣ мехӯреду чӣ менӯшед ва на ғами баданро хӯред ки чӣ мепӯшед магар зиндагӣ фақат аз хӯроку бадан аз пӯшок иборат аст ба паррандаҳо нигоҳ кунед онҳо на кишту кор мекунанду на ҳосил ҷамъ мекунанд ва на ба амборҳо ҳосилро захира мекунанд ҳол он ки падари осмониятон онҳоро мехӯронад مگر شما از پرنده ها ارزشی بلندتر ندارید کدام از شما با غم خوردن یک لحظه عمرتان را درازتر کرده می توانید برای سر و لباس هم چی غم می خورید به نشع و نمای سوسنهای صحرا نگاه کنید آنها نه مهنت می کنند و نه می ریسند لیکن به شما می گویم که حتی شاه سلیمان با تمام حشمت و باییگریش مثل یکی از آنها لباس زیبای نپوشیده است پس اگر خدا علفی را که امروز در صحرا هست و پگاه به تنور پرتافته می شود همین طور پوشاند نخواد شما را ای سست ایمانها از آنها چند مراتب زیادتر نپوشاند برای همین غم خوردن و تشویش کشیدن را بس کنید و نگوید که ما چی می خورده باشیم یا چی می نوشیده باشیم یا چی می پوشیده باشیم چون که خلقهای دیگر از پی همه این چیزها می باشند. падари осмониятон бошад медонад ки шумо ба ҳамаи он эҳтиёҷ доред шумо дар навбати аввал ҷӯяндаи подшоҳии худо ва иҷрошавии хости ӯ бошед ва ӯ ҳамаи ин чизҳоро низ ба шумо медиҳад аз ин рӯ ғами рӯзи ояндаро нахӯред фардо ташвишҳои худро дорад ба ҳар рӯз ташвиши худи ҳамон рӯз басанда аст